Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 12, 1963 Nabuo ang prelatura ng Isabela sa Basilan. Sakop ito ang buong lalawigan ng Basilan kabilang na ang Basilan City. Unang namuno sa prelatura si Bishop Jose Maria Carizeta, CMF sa panunungkulan ng obispo, bumuo siya ng mga proyektong makikinabang hindi lamang mga Kristiyano kundi ang mga Muslim, kabilang na ang mga parokya at paaralan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.